iya iya anu nyok maju maafkan ngejek kerjaan gue buatan gue ngerti kene kene tak gajek pembantu pembantu apa tugasnya pembantu membantu bapak yang sedang sibuk gini gue roh ya roh nurun eh. maaf pak ayo jangan ngomong kalek roh ora wis ngomong. Wis pirang-pirang dina iki antarane keluarga kene iki kurang pati seneng. Mergo babakan ning ngono. Aku wis ngomong kudu manut karo aku aja nganti kowe sing ujug-ujug. Nggih, eh, iki ditata sing apik menawa elek tamu rene. Pamane TV aja dikek kono. Kowe ora lu ora keneki terus karepmu piye? Anggitmu kowe apa? Ya ngapunten, gajimu wis tak undakne. Kowe ora Apa? Kebakaran. Kebakaran. Pengen ngerokok. Pengen ngerokok. Nuwun sewu, Raden Mas Kirun. Kulo nyuwun rokok. Ihi, ihi. Loh, ya dikasih ihi, ihi. Modern. nyuwun modern ndak Raden maskirun. Raden maskirun? Kirun kula nyuwun rokokipun ihi ihi kowe njaluk rokok nggih entek entek ere nah pengen ngerokok cerutu nggih kowe nek ngerokok cerutu belanjamu piro Kowe melu aku pira? 150. 150.000 cukup ora? Mboten. Ora cukup? Mboten. Keluargamu, anakmu? Nggih. 150 gak cukup. Mboten. Mulai sesuk gajimu saya naikkan 1 juta setengah. Alhamdulillah. Umum, Umum ora? Mboten umum, pancet 150. Oh. oh, alah aku aku muni umum. Nah, nek pengen rokok, disedot. Terima kasih. Bakune cocok kuwi karo kowe. Mestine bakune karo lungo. Asak, niki. Sapa? Kula. Kowe lungo nang kono gatelan bokongmu. Isor. Masa ngisor kursi kon lungo kuwi. Ya ora apa-apa, ora tak beda-bedake. Nggih, nun sewu. Aja sewu, 500 ya. E. Terus sewu. Rokok cocok ora? Bapak kondi to nono rata-rata. Kuwi lho kulon di ndumpel kuwi lho pasaran kuwi kok ana. Kok ning kajang kok rimbang kuwi lho sing enak amune. Ki opo unti iki pimbako kok iso ra cocok blas. Nek ngono kok ning ndi to ron ki lho. Eh, eh. Kuwi ngomong karo sapa? Kali Raden Mas Haji mau ngapa sakit Eh, sakit dul. sakit dul. Nah, pas juga. Ha, apa yang diu? Lama. Arba bebe tetap tak ibu wong jenenge. Ngapun kan pasir. aduh nek bapak aku rawuh aku rawuh wis kaya ngene iki biasane ki aku ki ngagem ngene iki mesti nggawa tas wis sing gawa kuwi apa walah oh, wong tas kok iso nggawa sak karepe dhewe dilebokke barang-barang berharga kuwi ngapunten ngati-ngati mliwati jalan nek pemotor sirahe Iki nyambut gawe. Rokok-rokok nyambut gawe, nyambut gawe. Musungitas, musungitas, musungitas yang utungitas ning rokok iku disalah. Nggih. Nyambut gawe diomong panele ram. Tasih iki piro? Pasito. Kowe isih akeh mosok tas mahal. Ngkon kata-kata to nek beto. Bocah ki cah edan. Wis. Kene kene. Lah, lah nggih. Jupuk nah, nggih. Dalane ndi? Dan dicupuk nah. Wis ki ben kene. Lamang ning kene. Oh ya iki. Lah kok iso mok gorene mok lebokne mok gorene mok bokne. Lah kon mok kancane wangi ngusungi ya. Ya eh, wangi ngusungi ya wangi ngusungi. Hati-hati itu gedangan ane hati-hati. Tangan kene nyadak sing ati. Amat kene. Wong. Lho lho. Maklek lagek diceleng alon-alon ngono. Lho lho. Tangan tanganmu sing hati-hati njon lerekan nek kecepet ngono. Lah goblok tas. Aku mandak tas ngene kok ge apa, Pak. Wah, nyandak lagi dipasang tangane kok sing tangane potel. Alon-alon, alon-alon pi isine berlian Mas Tice Surajabrana. Ngono kandhani. Lah kok mambu sambil wecel. Asal ngaku ya papa apa tau. Enggak ada lah. Lebok nih, kita. Hati-hati. Uang nak ranu. Artel pun aku juga nih ganggu. Arek ngomongi relasi kucing pesen. Apa ki kon ngirim barang-barang bangunan. Halo? Halo? Halo? Oh, iki Pak Dirjo. Iki kula. Pripun kabaripun Pak Dirjo? Ah, nggih sami niluk, Des. Kula mboten sakit ngirim. Yo nek apa, pokoke angel tak jupuk dhewe to kaya. Nuwun sewu mergi wingi niku masalah trekipun tasih enten sing risak kali. Kok gampang ganti servis buta-buta. Pak Dederjo mboten sakit tinjak mriki Pak. Ora iso orang nganti sikil, Pak. Loh, lah sikil sing setunggal ini kok? Kae eh, jek urung garing. Tegese oh, lan sikil ora ana kendaraan tak gawe metu ngono lho. Oh, nggih. Kowe jek aku jek ning bagi to lho. Oh, nggih tasik wong pancen mantri ku pripun Pak Dirjo. Anu napa niku babakan gabah sing dereng dikirim? Gabah kae rencanaku sing sak dinta tak blekne kowe. <laughs> kok aku ketelpon ya dadak kowe meromos nganggo kuwi lho lah sawangane kono nyekel kene ora nyekel kono nyekel kono ora nyekel ngejak guyon jurakan. mboten kowe ngerti nek aku karep digawe mboten sedelo maneh nggih ojo ngopo kene tak jak rembukan mah kok mbok ngodai aku kuwatanmu rupamu ae tekek tekek ora nggawa Wawake Pak kula, kula iki wong ngeleng. Ngelengi pangerang apa jeru? Jeru ya dijajaki, apa kali ya dijajaki. Kali wae nek wae. Ya lo? lho. Kok cerewet ya, kok cerewetnya dina itu kok yang jenak aku tau Orang-orang kok sembarang cerewet, kenalan, kan jenak orang seneng Aku yang nelayang Lalu ini aku? Aku lah bojomu Mah ke diambung Potong kamu Ini tak jak rembukan Oke, monggo Senajan to aku ki jula kamu Aku ki orang anggap menawa kue pembantu Dianggap tanggap sedulur Tak anggap kue keluarga kini Oh, ngakak Ya Mula saka kuwi kowe kudu ngerti masalah iki. በእምና ባ እስ besok menaik kamu aku ini buat repot apa lagi kau ikut bisa bantu karo cuy wes aja kilan kilan nggak nganu kok nggak nganu nganu aku tuh mau main eh oh! es aja kilan kilan kongsi ke bulanan mau kok perenya ning musoya iki sejak artak jodoh iki urung tak omongke sapa to calon bojone soya ning soya putrane bapak iki ora tak omongke mergane ngene pripun bapak kan iki mungko nek tak omongke ora dadi apa kuwi kejutan nggih ta kula sapa kowe lungguh aku tak mlaku Apa aku ini belok? main lho. Surya. Iya. Artak golek ke bojo. Waduh. Neng bojo ini sopo rata omong ke. Ngatan. Ikin besok. Yang Surya dati mantan. Seng dati ketua panitiane awak ini. Waduh aku mau. Aku mau. Aku mau. Aku raiso. Dati panitia. Pulang. nanggap apa ini? nanggap wong watuk. Nanggap wong watuk lho. Nanggap ketoprak tontonan sing apik. Sing apik. Sing makile aku besok awakmu. Wah, ngerti to dayo sok sing teko kene. Sinten awan? Wong teko Pak Monco Negara. Uh, lha Pak Bupati piro sing teko kene? Kabeh bupati teko. Waduh, enak jinggo bareng teko. Upamane engko tamu akeh. aku sing sambutan nggih awakmu sing dampingi dampingi upama aku nganggo bahasa nasional awakmu sing nganggo basa jawa ah, nggih malam ini malam yang sangat menyenangkan dalu menika dalu ingkang sangat ngremenaken apa mau ini untuk itu pramila saking menika kami sekeluarga kita keluarga akan menyediakan hadiah buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Badhe nyediakaken hadiah menika kagem bapak-bapak saha ibu-ibu sedayanipun. Hadiah yang pertama uang 1 juta rupiah. Hadiah yang sepindah ini menikah harga setengah juta rupiah. Pinter. Eh. Aku imbu pokoknya. Hadiah yang kedua yaitu burung kakak tua. iki nggih dijawakne. Yo. Ya kalah. Hadi agang nomor kalih menika manungipun Kakang Sepuh. Kurang ajar. Lawang kono anggen tuan dan nyonya-nyonya, my father, bapak kami, my mother, ibu kami, my brother, kakak kami, my sister, bayu kami, and my muna, and my saro. Iki kok ya. My Maimuna ada di undangan, ah, saro juga jadi pembantu. Oh no. Iya no lele. Eh. Oh. Ngono kali bapak. Iya lele, iya lele kok pinter bahasa Arab tanganmu serawean ngerti deh ngomong main saroh pasel pasel lah keluarga saya kan ada di Arab Saudi Saudi Arabia ya tapi namanya Saudi oh iya, iya tapi pinter ya kan oh ya pasti pinter dong pak nek neng undangan kok ditulis pamane aku gawe undangan Kiru, uh, Surya anaknya Kirun ngono ki basa Surya binti Kirun oh Beda, beda binti. Nek lanang bin. Bagio AA, ah, ah. Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Hmm, hmm, hmm, Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo. Ngono. Nggih. Bagio anaknya Pak Atan Bagio bin Atan anaknya Pak Slamet, Ilan bin Slamet, Narto anaknya Pak Kromo, Narto bin Kromo, Bagio anaknya Pak Atan, Bagio piwo oh, lagi apa? Dalam Batakku jenenge singo kok. Lah singo ya apa? Oh ya binatang ya. Lah terus pomone kowe ngomong Arab ya pinter. Lah ya mesti pinter, Pak. Upama relasi minyak yang datang dari Kuwait, Kuwait. Oh, dari kuwai kaya wong muta ana sing teko siria teko kowe sing basa Arab nggih tak tes dhisik nggih basa Arab sira rasun alah pinter kowe basa sira alah sira rasul basa Arab sira apa kok wedi dhewe Iko ndang duduk menungso lumrah kok kono rene. Saking sebar ngomong aku. Orang gembira. Orang senang tuh ekspresinya macem-macem. Ya masih senang ya yang hanya ketawa. <laughs> Ono ono ono sih. He, eh, piye? Ono ono sih. Ya ayo ayo ngono ya. Ah sing yang ketawa saking senengnya aku masa iya seneng ngono bahasa rapi silah mau rambut sahrun alah tentak tentak tentak tentak tentak tentak tentak tentak tentak tentak tentak tentak iso ngomong ibumu. Ngomong ibu, ibuku mati kok bisa. Bojoku lho. Oh, bojoku. Kowe kudu iso ngomongi ibumu. Lah ya ibuku sano suwe kok. Bojoku, bojoku. Oh, bojomu. Ha iya. Ha iya to le. Kowe ngomong karo sapa iki? Ha, kalian tole ilun. Tapi juga kambing Biar konco Konco Tapi saya ini aku sudah derajat Tuh aku ya lalali karo kowe Oke Kowe ya tetep tak jak mukti Oke Ngomong karo aku sih genak Oke, oke Selalu ngomong karo orang budek kok ya eh. Coba masak budek Lah masak budek Ini seneng aku Oke Budek anget Segonya putih Wani sambal terasi Sip, nikmat Oh, lo kupingnya remuk iki apa arep digawe nggih aja nganti ibumu ngerti sapa to sejatine nggih eh tamu monggo monggo monggo Jik, lagi mriki mas Nuhun sewu dalemipun pundi kok jasipun kok ngluntung Kula bendhake. Lembih kemawon mandhap saking Uji. Mau supir kula lagi. Oh, mersi ingkang parkir wonten ngajeng nika. Sanes, tunggalipun. Kong je. Saking pundi, Mas? Saking Surabaya. Eh, eh, eh, eh, Surabaya. Surabaya ini pundi? Anung si gajah. Berarti niku caket kalian krian apa niku? Piambaan. Kali sopir. Ah! uangnya kok wedi karo aku mas enten apa? apa kunci ini keri? buten penjengar saking senengnya wong didayu wong itu ora suguh nek buten ciri kasih wong jawa rangoten mas ada ketimuran gede. anu madosi bos kulo Kulo kula sampun wonten. Biasa. Pancene selama ini saya banyak bekerja dengan para pengusaha, para pengusaha. Jadi banyak pedagang, pedagang, yang pedagang, Pak. Eh? Pedagang. Wong larang. Kalau kaya? Kaya. Oh gitu ya. Gini loh Pak, saya tadi nyari saya itu di tempatnya vilanya tidak ada. Di vilanya tidak ada. Di rumah pun tidak ada. Di rumah juga nggak ada. Katanya kata Pak Kirun. Anda itu siapa? Pak Giron saya, Mas. Siapa? Ya. Di depan nggak lihat foto saya. Itu udah ada foto, Pak. Sing melet mau. Ya, itu adanya itu anjing, fotonya anjing gitu, Pak. Nah, aku persis ngono. Niku awas ah, ada anjing gitu, oh, ning saya yang Pak. Itu ya, Pak ya. Mboten. Katanya itu di sini. Sinten? Itu loh, Pak. Pak Bagio apa pak Pak Bagus. Bos saya itu, Pak. Apa, Pak? Soalnya ini penting sekali kan. Di sini ini ada. Iya orang yang namanya siapa? Bagio. itu bukan juragan. Itu pembantu saya. Maaf loh ya, orangnya gimana? Pendek. Pendek. Hitam. Hitam. Kulitnya agak tebal. juragan sampean. Sampeyan Sampai mboten percaya di kubri. Kirian nggih kula celuke. Nggih, Dang dang, jalan dang. Dang, apa no? Jalan dang ini puno. Anak wong Gule itu. Eh, Bapak, biar biar mah gak apa-apa kan? Enggak. Mboten, Pak. Malah keluar sampun suwan datang dalam betul wonten, Pak. Ya. bilang vila nggih mboten wonten. Ngapunten ah, lho, Pak. Datang bilang betul wonten lajeng wonten piantun anu ngaten. Anu Pak Bagio sekarang udah tempatnya Kirun. Belum, ngaten aja kula suwan mriki kalau Pak. Aku kan sudah sudah ngomong sama ibumu di rumah. Iya, iya. Tolong nanti kalau menyairkan uang, nanti kartunya ada di dalam itu di Laci. Ibu ndak bilang, Pak. Iki pangkatnya. Ibu ndak bilang, tapi ndak bilang. Maka terus saya ke sini itu juga mau minta tanda tangannya Bapak. Kemarin tanggal 16 sebetulnya saya sudah menghadap Pak Menteri. Mohon izin. Iki, iki pangkatnya Ya karena itu, Pak. Soalnya saya tidak akan datang ya, ini. Ano, anu, ya, ya. ya. sangat punten loh, Pak. apa-apa. Permisi yang dicari. Ini Bapak saya. Ini. Bos itu. Bos piye, Itu bos saya, Pak. Iki iki bosku. Loh. Iki. Iya ya iki. aku pembantuku iki. ini bos saya, Pak. Bos e kula niku. Bos e piye kok nyairke uang? Mergi lak wonten anu Ibu, kalau betah betah anu ato badhe pun cairaken mboten wonten ngatunipun. Kok sampe dicairne butuh dhuwit pira? Setunggal miliar pinten ngaten kula totalipun. Lah lah lah lah. Nek kan nek anu ngene, nyamane bapak engko ngelbuno ya atas nama saya kok tak wekali tanda tangan. utawa iki pangkate apa dul utawa pembagian-pembagian uang yang dari saya itu cuma rong miliar itu dicukup sak miliar ta ya dan ini loh pak urusan baby band urusan baby iya. band yang kemarin itu katanya kan bapak itu untuk bandul singgot gitu loh itu jadi untuk bandul apa tidak Selain, yang iya, mahal mobilnya kalau memang nggak bisa dipakai nggak usah dipakai ndae mobil sing anyar ae. Itu ada Pak mobil, Pak. Sik ta Mas sing jahit, Pak. Mobilnya enak. Mas, Mas. Sampeyan napa mboten kliru kok niku bos sampean kok saestu Pak. Hitungane MM-an kok. Miliatan tok. Menika bos kula menika. Saestu bos kula. Lah kok buruh ning aku iki. Dadi pembantuku. Nuwun sewu lho. Kula menika sejatosipun sinten enak boten ngertos. Boten ngertos. Bapak-bapak kula mulai nenek moyang kula menika adatipun guru jadi pembantu iya tapi gue angin kampung tenang alhamdulillah kaya raya uang pulau menikah ya kok pulau dirasukun ngumum adem boten tanggung kemauan niki anu pulau ajudan pulau niki ngurusi bis Jakarta Banyuwangi Jakarta, Samarinda, luar Jawa sampai Pak bila perlu luar negeri pinten besi pun. Wonten tiga ngewu bes. Nuwun saya belum pakai. Kota, bater apa nopo? Bater apa nopo? Dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, Semaput. Suntik, suntik. Suntik, suntik. Kula suntik mboten senang. Suntik, suntik. Mati suntik. Suntik. Anu pel ae. Aku pel. Nuwun sewu dados besipun sewu luwe. 3000. Eh, lha terus anu ibumu sing lho piye? Kalau ini ngijam, Pak. Ngijam dodolan omah. Ora apa-apa nek kudu vila sing vilane lak 5 to. Iki didol loro ora apa-apa. Lah kaya apa to wong dhuwit karep gunake kok. Ngene, garwane pinten anu gansal. Pinten gansal? 5 nyuwun 10 Mas Tak. Mboten apa-apa kula. Tak jeng ngaten niku Ngaten. Kapan langkai nek gak ngene iki. Lah niki kok betok sedo Pak. menika baju nyuwun tanda tangan ini pabrik ingkang badhe dipun akan menika naik Bapak tanda tangan pripun? ini panten pabrik yang mau dibuka ini saya mendatangkan bapak-bapak nanti biar diresmikan. Apa orang tangani? Belum, Pak. coy piye Sukocoy? Malah. Eh? itu ratus berapa tanda tangan rumiin? Itu gimana? Ini kerja, ini bisnis. Kamu tahu kan semua mas, kau mas. serahkan sarkon. Mas. sarkon istilahnya, yang pun sama megah. Sarkon. luon sewa mas. Sama kok wedi kali ini kini. niko ajri sanget ya. Ya. Numpang apunten wong niko setunggal wulan anu gajine 3 yuta kok e. Gajimu? Nggih. Pinten? 3 yuta. Lah iki nang kene suwidak iki. Kok ngaten Pak Kunjungan? Lah kok gerake mangan jek jobol. Ini. Nanti matur bapak. Iya iya. Mun aku tak kirim tanda tangan, uang itu kamu bawa, ojo mbok wene ibumu. Ajeng kula niku eh, nyen pangapunten lho. Anu Pak Haji, anu bojo kula niku nyonya londo tok gansal. Londo tok dhuwur-dhuwur dados kula menahi nyem nggih, ancek-ancek nya kan Londo tok limo nggih, londo PC. Anjen tak sing PC tok. londo kuwe cetok kula. Saiki ngene londone PC. Nah. Mboten wonten. Ngene nek panjenengan anu badhe nggunakaken handphone monggo. Wah, mboten, ngapunten. Wong kula malah pesawat radio angin kok. Ngaten-ngaten iki anu Pak, ngapunten kula buah itu ngadah sampah. Kalian kalau wingi wonten pesenan saking Inggris, Nah, Bapak betaken biji menapa dipun kidul. Saka Inggris. Lah iki lho sing salah. Yang salah kamu. tolong jangan terima dulu laporan itu yang dari Kuwait dan sudah datang. Tolong nanti diantar ke Arab. Jadi apa, Minyak, Pak, minyak. Minyak. Minyak. Kan ini uh, Arab kekurangan minyak, Pak. Jih, Kemarin ngambil dari tempat saya satu gendul. Sudah kapal kok Satu, satu kapal besar tuh Pak, kapal Dan contohnya satu botol untuk percontohan di sana. Monggo menawi badhe dipun tapa asmani. Eh, kula nuwun sewu lho, menawi kula numpak krama dumateng panjenengan. Awit nuwun sewu lho, Mas. Tiang di sana niku mboten ateges. Kula nyebaraken mboten. Wis. Tanganku bendino kena upas ngene iki. Jih, Anu menika Kula anggit kula. Tanda tanganipun, Pak. Dipun ratos. Ini ya, kaya iso. nanti mat matu ibu bapak kurang 13 hari dari tanggal satunya nanti saya pulang aku mau tak jemput gak, pak? dijemput gak? dijemput aja nih bandara aku mau pakai apa pak? pesawat ge apa toh kok? pesawat radio pesawat telepon pesawat telepon kok eh kok iso tanda tangan? Duh, aku pak? sabar nih pak Eh, kok njero ne kok njobone. Engko lak tak buka dhewe kok. Bos eh, sambok ngapunten lho. Kalian hari top tren kan kalau wingi. Mah aku aja. Helikopter laku ning ngono yang cepat. Yang mana bapak yang dipilih helikopter. Lah lebokno bumbung men ono kabi. Tuwar langsung tak. Gon kene iki men ono kabi. Luru apa nurun Buatan apa mas? Angger yang tak aku jelang ulangamu piye? Ngerai kena run. Kandirene, eh, kandirene, omong ma ibu, nae bapak, meteng lo ya. Bapak ndika ngaten. Kok iso ora enek ora kok bergaring. Tinggale mangsine telas niku mbok beli. Nyremumu. Yo ngadep pun Pak, kita ngadep Pak. Eh, kita ngadep. Lah iki tak anu pas raine. Ngadep mriki niku lak. Lah kene iki piye to kok buku kelahiran bayi iki. Waduh. Lah iki iki. Eh. saya belum bisa pulang dan ibumu juga angan-angan. Bagaimana, Pak? Aja oleh angan-angan hari ini saya belum bisa pulang. Coba pulang kapan? Aku pulangnya kok engko eh, jemputnya tak biar ya. Ibu minta oleh-oleh, Pak. Wes dong, jadi oleh oleh apa? Itu supaya diberikan villa lagi yang yang lebih mewah. Iya, enggak apa-apa. Kemarin minta cipluan. Kok cipluan, Pak? Mas, mas. Halo. Nek nek Vira didol mbakku golekno sing elek-elekan. Wis wis Pak Dinipun pira sita? Ingkang rupiah menika 300 juta. Kaya ngono. Nggih menika paling-paling mirah. Nderekaken nggih. Monggo monggo. Eh. Iki lak sing neng nggonku kanggo neng WC kata iki. Nggih. Nang makono kanggo neng WC. Neng kene wis apik dhewe. Menika. Nggih sepuntene. Ngapunten wong. Sakniki lak ngoten. Dalem. Badhe langsung. Nggih. Ya, Sir. sik Sudah Bapak sudah ada, Pak. Eh? Sudah ada. Ora aja saya coba, Pak. Ora apa-apa, Bang. Aku ngampil artane kan Saya coba, bapak. Pak. Sakne siap. Vila kuait, tak. Ini syarat, Pak. Oh iya iya, Pak. Syarat. Mungkin sama mampir kan jadi bagus kau percaya susuk kulo kasih gang seratus tuh lima ratus rupiah. Neng ini neng nang nang ya. Tak gawe tanda tangan pun juga ah. Ya pira 2 juta apa pira ngene? Nggih, nggih. Nggih, Bang Amang lho, utang-utang aku nang kono. Eh, nyuwun sewu lho. Eh, aja lali kok kirike kengingoni. Kirike kemakan. Nyuwun sewu lho, Mas. Boten sampun kok kaya yuk... Terus ulam niko ngaturi menopo Sampun ya biasa mawon Kemudian kan Riki dados pembantu pulau Jebel kemudian niko katok melorot Sing sok ditulis-tulis ke tengkoran Katok melorot, katok melorot Niko lo buat teman Kung lo Loh. Kung lo Napa niku? Kung lo Merah Nuwun sewu. Ning eh, ya arep piye-piye kowe tetep pembantu. Nggih, nggih. Ora kena nglamar. Oh, mboten. Ora kena piye. Ah, Mergo iki lelakon. Ibumu omong ngono. Kon nuturi Surya, Surya kudu gelem dadi mantan. Nanti ibumu ra iso nuturi anake. Surya gelem dadi mantan titano. Ki penting, wigati. Wigati ya ibune jenenge wigati kok. Kowe aja memelae. Surya kudu dadi mantan. Oh. Nek nesu kaya entung. Lah wah ben nesu ra ini nglumpuk. Oh arah kok diglodok kabeh ta. Anu angin. Hmm? Mboten enten udan ya, Bu. Lah makmu kok gobyos apa wis adus? Nah, adus pripun bertengkar kali. Lah iki bapakmu ngantek ketinggalan lho hantune. Wah, iki kae. Eh! Aja dilompok. gak ijaranan Rangono, badia, bagus dewe, sang ganteng dewe Nge bu Aku tak gak ngomong-ngomong sak menit, mbak ilambe ku gatel lho mas Jadi cengi ilambe ini jalan dicokot Maksudnya cepat lamu Ya jangan ngomong Nge Mbak lingkau kene Mbak tengah, misalangan kok, oh, tak kuangkir eh? Sawangane wong karo juragan kok. Kok kene napa? Mboten nawon napa, Bu? Mboten. Kok kalane ae kok timbangane. Rabi teles. Piye rasane? Ya lumayan lah. Maksudnya awakmu ninggo mbek aku iki lho, Bang. Teng ati niku rasane jane pun dangu. Kula kali ibu, ya ibu impane ya kaya wong mancing-mancing turu ya gak kemulan. Akhirnya aku benak nih ya. awang sumuk kok. Lah sumuk e kemulan mulan? Apa pintune ditutup ya enggak mata meblek. Bangun obat. Aku ra ngomong apa-apa kan mesti ngomong mbek awakku to. Nggih. Wong awakmu iki aku gak duwe adik ya tak anggap adikku dhewe. Matur nuwun. Wong gak duwe kakang Mas ya tak anggap masku dhewe. Nggih. Uga menawa aku gak duwe kucing ya awakmu ya tak anggap kucingku dhewe. Iya ta? Nah. dhewe kirek ya awakmu ya tak anggap kirekku dhewe, ya ta? Tak kerah melengu. Mbak? Bal endi wong emang? Saranget to bang aku iki lho, Bang. nyawang jenengan wis bar miat kuwi kaya gak ngatasi ya. Terang ana jeruanku iki lho mbok pocokan ngono lho, Mas. Jeruane pemoco aku bakul daging kok piye kok. Masa ra iku ki Mas susah, Mas sedih. tapi kelihatannya walaupun susah niku kok kayak kayak je wajar wajar ya bener terang ngomong ibon pingin ane guys ngopo to ah ibon ngedek ngedek kok kene kita rara kepan eh kok sih aku ki ngomong kok kecewa mana lo dia pribon maksudnya pingin beli kumawan lo kayak wong budak kok ibu mau ke pakmu lo aku ti ah ane kok budak pak ini bu ini to ribon lah iki mbok gake wedang apa to? Wedang lek wedang jahe. aku gak tak goblok sih Pakmu lho. Wedang jahe lah, sebelah ini kok wedang, wedang nek nego mendung. Teh campur kopi setengah-setengah gelap itu nego mendung. Nggih. Jajan kae gak ini piye? Sing pundi? Bundet-bundet kae lho. Sing jurune bulone niku to? Heeh. Niku lah. Gak cokot jajan Wong nika lak glebung, ah. diwai bawang brambang sak cukupe terus ditambahin tumpi lamang sari mau mak daging kayu legi colok kecaplok. Boten ah. Kene ta? Ibu yo sa. Dhisik yo dhisik gak usah bosok. Wah, kok kok dereng sunat ya, bujuk kelulu wonge iku. Kaya biasane kae lho. Jane Pak E ra krasa apa piye? Eh ada rasa lain ngene ra roh kok. Terus apa Pak? Ngapa masalah nopo? Pak Ijo murek. Wis pek pira kowe nunggu jejer? Walah Pak, nembe kawan melak. Kok 14 ta? Mboten, mboten, 14 dina nika kula bar mijeti. Layak. Layak. Layak sudah beda. Sudah tidak seperti biasanya lah. Biasanya nek aku rawuh aku teko mesti langsung nyawis-nyawisake. Lah kok iki lungguh jejer karo babi yo. aku ngerti nek biyen kuwi pacarmu saking kowe aku kalah derajat terus dia gelem karo aku ngajana kuwi kon desa tak boyong kowe ya melu tak boyong lah kok ning kene mau ulangi lagi perbuatamu? ya salah ya dimain kesempatan iki wis dadi juragamu kowe iki wis tak mulyake mas sampun dugo kene to mas ora dipopiye lah nek kowe omongan karo bagio kan apa ya pantas? Ayo. He he Bola-bali kaya ngono bisa. Boten. Boten ya, Pak ya. Boten. Lah iki mau kan ana-ana kesepian, mergo dina tak tinggal metu. Aku pulang seminggu satu kali bahkan kadang-kadang 20 hari baru aku pulang terus aku main dengan pembantu. Ayu-ayu hobimu kok karo pembantu. Tapi saya ngajak saya ngomong siapa, Mas? Lah buktine ini ke jajar karo kowe. Hah? Papa. Apa le? Papa harus tahu dong. Siapa aku sebetulnya? Papa kasihan sih sama ibu. Orang-orang, bapak orang tukaran kok orang tukaran kali. Tapi kalau kayak gini alasan dia mau betah di rumah ora aja lunga ya nek aja lunga habis papa sih kayak nyunyuk gua kurang lho lah jenenge ngejak poli ngejak poli ngejak poli anak celok surya aja disentak-sentak aja sentak-sentak pak e. ya sini nduk Ayo mek karep kowe. Ya anak sing anu aku. Kurang ngajar? Lele. Kene, ngono lak arek menindak lanjuti. Wis mantep atimu. Pilihane bapak iku ora bakal kene. Wong sing ngantak oleh niku. Kuwi wis dadi nyula yang kowe ora cocok karo pilane bapak iki kowe kok ditun saya kalau berbicara tanpa ekspresi tanpa gaya bagaikan sayur tanpa garam bagaikan jalan tanpa mobil bagaikan tukang becak tanpa bon apa saja bon mau bicara di bon jawab kowe anak bapak karo anak ibu ayo mesti nurut separuh ding yo kene iki anak yo anake wong loro lha nggih sau gelede ki aku ki sing meteng iki sing lairne ngono lho oh walian to piye Lah cedak-cedak iki tularan GATER Mboten niku mun diimunisasi kok. Piye? Kula sampun gadah pilihan lho, Pak. E. Piye? Sampun gadah pilihan. Ya kalah karo anakmu. Wah. Patut tau, patut tau kok ning. Oh, iya. Ora Siti Nur Baya ya Siti sapa kono? Siti mut mainan. Mlebu. Pakaian temanten wis kadung tak pesenke. Lah kok mau jadi mantan di pilihan dewe sekali kawin kami tetap kawin. Tunggu, Pak. Aku nggak mau kawin, Pak. Tapi kamu gimana ini kan urusannya Bapak. Tapi Bapak pengertian dong, Pak. Aku bagaimana perasaanku? Aku jemu dengan pada Bapak. Sekono, kowe aja kaya ngono. Iki urusannya Bapak karo ibu kowe kudu iso Bapak, apa? Mbok yo ngerti piye kalekku. Ngerti karepe anakku kowe apik, Bapak. Tapi iki wis keputusanku menawa suryaku kudu duwe bojo. Ora iso, Bapak. Yen koyo ngono, aku salah dunyawa Bapak. Aku bakal urip dhewe, Bapak. bapak. Anggep kuwi kaya drama kae. Malah nyonyor. Aku arep ngeri-ngeri Surya. Ya. kayak padam, Aku ngene-ngene Surya, aja ngejak dia. Surya supaya film rapi. Abot nyarep. Apa? Abot nyarep. Nyarep Ah, kan. jenenge ngrasane keluargane bapak ajan. Hah, ben kulo tak ombe. Permisi. Dia anak jamin. Dia tak salah kau bumi rumah ini. Asbak. Kok ngerti? Alah, ngomongnya pangkle mau piye? Wah, oh, dia no gaple. Mas Bak, eh, piye? Sama orang kangen, gue di piye toh? Stadion piye saja. Stadion, stadion piye? Hati-hati loh, ya nek, anu lah cikruan. Gue nek anu ditahan oleh dia. Gak urat loh. Mas Bak, piye kok Saiki jaran barang kok ya golek dhuwit tak kandhani. Aku jan arek kepengin ketemu karo Ning Surya lho jane. Jane ngopo iki kok? Ya nek penting kok. Wong lanang dadan. Wong lanang dadan-dadan e kok. Metu Surya nyapa? Ya penting, ini penting. Tak pedokne ya. Hmm. Neng, wis dipakai koyo ngene lho aku. Gah pokoke Pak. Gah kodelane. Lah ya ngono maca aku lho jero Lho. wedok e Pak. Wedok apa? Omong nang kali bingung. Wis ana eh jalanmu. Anu ngeten lho, Neng. Iki penting. Iki anu Duh, anu apa? Niki Mas Tomo niku ra minggat. Lho, lah terus ngoten niku namune ngan niki wau kula dititipi. Lah dino kok ny nyumpel ya gobang lho. Jenenge Mas hmm. Niki lo namung dititipi niki Nggak, tidak tersani Lo nggak dititipi niku Pak Tuzmar ini jenengan ngotong Oke Lah kuwi kudu dilani. Lah kuwi kurangan dene Mbah Mat kae to. Ora ngerti lho, Mas. Lho bukake nggih. Lah monggo. Lho, Bu niki lak foto kula. Ah, bar nyeluk Pak niku, Bu. Iya, tapi iki bingunge bocah. Bu niki foto kula, Bu. Kacau kurang ajar. Kurang ajar piye? Rasane mulai bocah pikirane lewong iya. Kok iki putri jenengan iki nggih pas tokon jenengan cirosi lek niki foto kula kersane gelem diolehne kula nggih ya niki foto kula jenjole iki tangan iki iki lho iki lho Jane Mas Tomon ku nggih ana wong sugih nek jane niku pancen namung antep njenengan. Ngakune nek wong desa ta? Oh jane wis ana wong sugih. Wah, sugih. Nek antep nggih. Jan koyo saged mboten saged jenengan kita mriki nggih. Kasa mangga nggih. Kula ajeng dadekne mantan ya kali bapak niki. Lah sampean piye ne? Layu. Layu tuti. Lho, menawa nek layu tak tututi. Dino sing ngene mawon kula golekane wong munggat. Nggih, nggih. Nyuwun tulung nggih. Gandeng kula menika mboten gadah, menika kula namung becak kula pun telat. Oh, alah ben sangu ngono ae. Kok nang Bar. Kang ora nek. Kaene lo, Mas Ya Delok ora. Wong pada tindak kok ning kecamatan. Kecamatan kecamatan. Kowe biasane bincang es godoran. Jok, lo pados ane, sak ketemu ni. Woh, lah panjangnya nek kene ke ibu-ibuan, Rene. Rene, ke sebelasan. masuk sebelah sana. Ya gue bebal tuh. Gue sepatu bal. Biasa modern mas. Hmm. Mas Pak. Jangan kayak dar. Mas Pak. Kalau tau sikatan ini. Kalau <laughs> gak eh, tak nengenuhi. Arab handphone kiri kuning omah. balik balik piye to? Aku wedi Pak, aku boleh bae. Eh? Ora apa-apa rasa wedi wedi. Aku masih gak syarat kok ngene wong tuwa kanggo urunan. Hell. Mas, yang saya Ojo klol niki lho, sampe teplek-teplek. Lah sing ngarani kuwi mbahmu ya sapa? Buku sih kalem to kalem. Nanti aku tambah nih. Kalem kalem itu. Aku tau jawab. Karpet pripun ini karpet pripun. Mau gak tau nih? Kamu tuh mestinya aku dunia ke pulau luwuk pinara. Lah kau sebeker. Ayo tak fokus. Ayo ojo ojo. Oh, sabar sabar nasi sabun sabun. Nih sabun mas. Ah kita roh roh Lapa wah, sampean nyebarin apa? Nyebarin apa? Mau nyebarin apa napa lo mas? Jangan bergerak yang mencurigakan. Boten. Niki, sini tadi. Niki bojo kulo. Tak kae. Oh bojo kalau dipek lo mas aku. Maksudnya pinala, monggo. Mohon sewu. Enten perlu ngopo ngomong kulo. Nggih, menika dalemipun Mas Kiwon. Pancet. Nggih. Leres nggih. Ini ki kirune. Loh, panjenengan kirune? Nggih. Aduh, kok sangar ngono kok. apa-apa, wis tau rapopo. Pancen mertamu mriki nek dereng tau kaya ngoten iku tas-tas niki enten tamu langsung kula bacok ndase. Tapi nek tamu lanang. Nek wedok kula pinarakne. Eh, kolong! kalung. Ana kate ngomong nuwun sewu lho. Kenapa sampean mengandung penyakit kok sampean muntil pal? Muntil pil kok muntil pal? Nuwun sewu Mas Kiran. Padhe wong. Ya penting asa kedik. Aku aku sing tanggung jawab wis ora apa-apa. Keluarga iki Kiran iki wis terkenal lho Pak Bro. Terkenal piye? Wong iki sangar-sangar medeni jihad. Ya wingi enten tamu limo kabeh dimut ndase. Aduh Pak Bro aku dimut piye? Anu sing dimut beda. Lanang. Oh lanang. Nek eh, beda tak dimut. Ora ora. Nuwun sewu. Penjalan Mas Kiran. Kula. Ngaten Mas Kiran nggih. Eh, saking jombong eh, Terang-terang kok Pun gak iya, iya, iya. sedih bukan yang tadi sedih. Pun gak pembantu Malah repot. Mas Mas, Mas, deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, deh, Wes, beneran sampean. Ternyata juraganmu ini pedih karo aku ya. <laughs> Lah, masalah iki iki kon ngundeng karo awakmu, awakmu ya siap toh? Wis siap. Iki perkarane piye? Kok perkarane piye? Karo piye? Lah mesti nek kan iki kok dipinarak apa piye? Golek ngombe apa piye? Pinarak oh dhisik sampean iki kok kangkring aku. Lho. calon besan. Mas Kiron, iya. Aduh, Bu, Mas Kiron iki jarene. Kirune iki aku. Lah iku sapa? Sapa? nggak mau kaos lorek-lorek itu lho iya agam celana pendek agak pendek iya sampiran anu aduh iya mana tribu terus ya eh, mes anu urusan kan pembantu ya mbak itu sejeragani mas-mas kirun mas Bangga Mas Kirun. Kirun menyambut to ya. Ya. Ron. Golek yagi iki lho. Nuwun sewu Mas Kirun. Sing golek ijak dolan ngene kok e. Nuwun sewu lho Mas Kirun. Lho. Adikmu ki lho. Kowe matur apa karo tamu? Mboten mboten Pak Ibangke. Kowe ngomong nek jeneng aku jenenge Kirun sapa? Lho, kowe ta? Sing ngomong sinten? Kono. Lambemu lambe lamis. Aku ngomong piye? Sampeyan ngomong dhewe Kirun sampean Aku ngomong piye? Ngomong Kirun. Sing ngomong sapa? Sampean dhewe. Kula sing ngomong. Seneng masu-masu. Kula mboten masu kok arep kula tanda tangan dipalsu ke ana hukume. Apa meneh mencemarkan nama baik? Lah kula nggih mboten mencemarkan yen ngomong ngelesi ngoten kok. Ngelesi ngelesi. Pinara. Nggih, monggo. Monggo kali sesambi lo Aja cetek monggo. Mangan kembang. Pak sing alus ya Pak Legenda. Iki calon pisan sing tak omongke. Oh ngoten. Soalnya ngerti tahu Pak, kayak wingi saya setunggal kalau keprok pacul. Apa? Ayo boleh Bapak. Mas saya mau sewu pacul ini anu. Emang sampean gak lah Apa sih? Seniki iya, wong teng mriki ngomongnya macam-macam mencurigakan. Lah niki bekas darah iki. Nyuwun sewu kula badhe nyuwun pamit. Mboten kok pinara. Anu pinara pinara. Pinara. Monggo. Niki. Monggo, niki. Monggo. Atur nuwun. Badai geraji kayu, dadani pawon linting, sukron ini jatuh keman, ngarep-ngarep saya ulo san jih jih buat kenapa itu mbak Yupi narak ngarep saya ulo san jih Betul betul. Ini kok, ini kok pembantunya besar nih. Pembantu kulo, neng pancen buat canggih serawal betul. Oh, neng betul namu, kok, niku namun sok hujan nyata. Kita napa wau? Alah kau nih, kau nih wau ke nyarter kau oh, nih. Jajanan desa, aja nih. 뭔가? 이게? 예. 이게. 내가 잘못했다니라 생일기 지금 집중하고 왔고 생일거 갖고 와봐 왜 잘못했다니 나한테는 바꾸 애쓰면서 먹방이 막 바빠지 내는 오라오라 이거 바꾸 장미 나한테 있으니 나 그거는 아무 거용이 ngerti kowe iki sing goblok wong wedok nuwun sewu lho kula nyuwun menjak badhe kuliah kerja nyata rumiyin nggih pembantu kok jak guyon ngene kula lalai iki kene ta nuwun sewu kula jenengan nggih nggih mboten apa-apa sampeyan sawu desa kok sok nang iki nek gowo lungguh kowe tamene kanake sapa nangis Nuwun sewu. Nuwun sewu monggo dipun nunjuk. Monggo lho, Mas. Sopo jeneng? Oh, mboten manu anggep kok pernyataan sing dhek wingi. iso jare nggih ngoten iku senengane nggih sewu ya monggo dipun nunjuk. ngene ya iso goblok bocor bocor eh, ngawur wae kala tak bocor enten napa-napa mpun mriki mpun tata-tata sedaya tarap kula sampun besar sambung tuwuh janur kembang wong jenenge kula sing di anake dok nggih nggih sami kados napa kula pengin sanget tamu ingkang saking manganten kakung niku badhe kula subya-subya oh, kemantanipun anu anak kula minggat begitu setuju. Nggih, nggih sang, ngapunten. Ngapunten. Anget dikandani jer minggat. Anake ten pundi? Minggat. Iya ya, Mbak Yu. Hah? Hah? Nuwun sewu, Pak Tem. Kok ya ngira menawa dados anu dados lain penggalih. Delok pacul karo graji garene. Delok cegah. Sabar, nggih, sang. Gagal tenang, gagal tenang. Wong batale napa niku bebesanan niku padha kare nyuwak dada kula. Ngeten lho kula niki boten kilan-kilan nuturi anak terus pundi wong larik nem lho. Kula mawon kan ngaten nggih minggat terus pundi kok. Minggat niku urusan sampean lho sampean sing anak wong niku anak kula kaya ngoten niku pripun. Lah iki boten kenek nggih. Sami kajen padha larang Nuwun sewu Mas Niki perkara wirang. Sampean kok Tapi kok ngomong saya matur sing saya ke sampean. Tapi cap nyatan mbok sampean terima terserah sampean kerja apa sampean. Boten terima lho kerja apa sampean. Oh, 10 menit nggak boleh keluar dari rumah sini. Ajeng. Kalau nggak bisa nyarikan ganti siapa calon suaminya anak saya, Nggih. tak untut. Dituntut kok diuntut. Untut ke kembang gedang. Oh, Sampai tetap saya ajak perkara ini jangan selesai di sini meja hijau pengadilan. Neng keluar ini terus tempo 10 menit berpikir secara jini siapa dan anaknya di mana. Ayo lebu. Karambol. Berikut ah. Mas Ba, Mas Ba. Jangan ganteng teman ya, pembantunya Mas Kiran ya. Lanang kok. Kulo nyuwun tulung kali sampean, sampean ganteng ya anak kulo. Ganteng iki pripun? Sampean menapa dadi calon mantene? Dadi manten. Nggih. Kulo niki. Nggih. Lah nggih, Mbon. Mbon. Tapi nggih mun lali kopi-kopine. Alah, mbon sebelah nanti. Mbon kuatir. pokoknya ini ingin sukses sampai kalau betakan kembang bincang apa nih om? apa? bincang apa? ya sekali ini nah, om aku juga jas om, Wes, eh, dan matur nuwun. Matur nuwun karo aku matur nuwun. Sing anane rum dadi. Ora apa-apa ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Gimana Pak Kiron? Sebagai pengganti anak saya sudah saya siapkan. Eh, Awer nangis ora iso, ora iso. Eh, jangan mecah semongko. Ujung-ujung nanyu temen e, aku lah bojo nyenyak sini. Nah, Cina. Ini lanang sini wis ada kene. Mandek. Mas kolek kalian Mbak Yupipin Mas Sambirene Lan calon temanten Benjang menawi sampun kadau paken Raden Mas Bagus jelodong Bagio Kalian dan penuh kok kurang atur akan kuingin pan. Eh, sebentar ya, sebentar. Sebentar. Jadi mana tuh nggak apa? Aku celok jolodong. Salaman, salaman, salaman, salaman. salaman. Ayo salaman. salaman. Si, si. Pak, pak, pak, pak, pak, pak. Stop, stop, stop, stop, stop. Niki Mas Tomo, Mas Tomo muni aku. Mas Tomo muni aku. bapak yang ora ora karuan. Aku dolekno anakmu kaya ngene. Eh, Wis, tak Sik sik sik sik. Kowe ora ngerti nek lho kok kowe wis kenal karo iki? Iki menika pilihan kula. Pilihanmu. Sik sik sik. Apa? Aku sel. Piye? Voting. Di voting kudune suara terbanyak. Nggih to. Aku kudune sing dadi manten. Yo oh, sik. Kon kula pengen roh suarane wae. Sing dadi manten iki eh, sing tukar cincin iki tomo napa bajo? Iya. Ya, tonggo sik masih kono akeh ning iki kudu umune kowe milih bagi apa tomo mas tomo piye tomo piye kok ora milih tomi kowe piye kowe berarti di situ bagi iki temantenmu